mondscale crescanta trodichezzo bremsas economion. La nombro de homoi cun trodicetso, obesetso, gras corpetso, crescas. Prescau du trionoi de la plen cresculoi en la tuta mondo estas tro pesae. Tio havas nenur sequoin prilasano. Ancau la economia evoluo lau actuala studajo, estas en dangero. La crescanta parto de trodiculoi en la monda lo lau studajo hava signifain economiain efficoin. La crescado de obesezzo malcrescigos la monscalan malnetan en landan producton gis la jaro 2060 je 3,3 procentoi cae malhelpos la evoluon de landoi cun malalta vivens peso, diras la prilumigo, ciu estis publicigita en faca revuo, cae estis presentata rande de la generala debato de uno en Novjorko. Ses el dec plen crescai europanoi estas trodicai, Mondscale vivas nun tempe prescau du trionoi de la plen cresculoi, cun tropezo cae gras corpezzo, diras autoro de la studajo de la Usona Esplor Instituto Rotoi en Noviorco. Antau videblas, che tiu parto gis la jaro 2016, ec pli altigios, al tri quaronoi de la plen cresculoi. Nun tempe, tiu fenomeno mal ciu iare la monscalan productivon de la economio ie 2,2%. como du procentoi. La plei fortai negativai efficoi minazas, lauli, en landoi cun mal grandai economiai rimedoi. Ciel gras corpai estas consideratai plen crescai homoi cun corpa mas indizo, como i, ecte tridec, ciel tropezae oni definas plen cresculoin cun comui ecte dudec quin. Tropezo povas conduci al malsanigioi de coro, al diabeto, cae diversae spezoi de cancero. La studagio en havas concreta prognosoin pri la evoluo de gras corpezzo en unuopae landoi. En absolutae nombroi, estas antau videblae lautio la plei grandai economiae damagioi en Cinio, Usono, cae Hindio. Al Cinio tiu evoluo costos lau taxo, gis la jaro du mil sestec, dec mil miliardoin da Usonae dolaroi. Usono devos consideri du mil quincent miliardoin da dolaroi por la damagioi, cae ancau hindio, octcent quindec miliardoin. Proporcie alla economia producto, estas antauvideblai la plei altai economiae damagioi, tamen en la unuigintai arabai emirlandoi, cae en la Caribia stato Trinidado cae Tobago, diras la studaggio. En la emirlandoi, la gras corpezzo reductos la malnetan en landan producton gis la jaro 2016, je dec unu procentoi, en Trinidado cae Tobago je dec du procentoi. Oni cun consideris ce la calculoi, male al pli fruae studagioi, ne nur la rectain costoin pro gras corpezzo, kiel exemple medicinae costoin, sed ancao mal recta in costoin, pro tro fruai mortoi, cae la perdo de productivo. Tiui sequoi mal helpos la evoluon de mal ricae statoi. Ni povus evolui pli rapide, cae cresci, cae pli bonigi la existo bason de la homoi, se ni ne havus tiun formon de mal alta productivo, cae pli frua mortontezzo, diras la autoro. Ali lauli, la cresco de la economio en la evoluae cae soilae landoi contribuas alla crescado de gras corpezzo. En ricae industriae landoi, la alta quota de maliunuloi en la logiantaro contribuas alla crescado de tropezo. Parolantino de la Monda San Organizo substrecis en Noviorco che disponeblas aro da eblezoi por contrau batali tropezon cae gras corpezon cae ties sequoin. Tiel oni povus pli altigi la preso in denutrajoi cae trincajoi ciui en havas grason cae sukeron. Ancao pli bona marcado de dicigai productoi cae pli fortai preventai mesurai pasioi cae consilado povus malgrandigi la problemon. La estro de la Mexica esplor centro pri nutrado cae sano accentis che l'aula studaggio por la problemo ne respondezas individuae conduto manieroi set sociae cae comerzae aspectoi. Ni devas reconi che gras corpezzo estas complexa malsano cum complexae inter agoe cae solvoi, cae ni devas cessi respondent sigi un uopain homoin por tiui circunstansoi, li diris. Decidantoi en la tuta mondo debus haltigi la stigmon.